Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումից ի վեր Փետրվարը բանցալի հիշատակություն ունի մեզանում, քանզի իրենով սկզբնավորեց պայքարի առաջին հուժկու քայլերը, գիզակետ ունենալով աննախադեպ ու խիզախ ձեռնարկում, հրապարակվեց Մայր Հայաստանին վերամիավորվելու պատմական փաստաթուղթը։ Վերջին տարիներին Փետրվարի հիշարժան օրերին ավելացել է եւս մեկը՝ Մայրենիի տոնը։ Հանրապետության տարբեր կրթօջախներում ավանդական են Մայրենիին նվիրված տարաբեր բնույթ միջոցառումները, որոնք մեզ հիշեցնում են մեր անունը, քանզի շատ հաճախ մեր լեզվի նկատմամբ ունեցած անփույթ վերաբերմունքով այդ մասին մոռանում ենք հենց ինքներս։ Եթե մարդկությունը իր պատմության ողջ ընթացքում կատարելության է ձգտում, ապա այդ հավերժ որոնումը տեղի է տալիս եւ իր հոգեվոր ամբավ կանձերը նվիրում միայն այն ազգերին, որոնք ունեն մայրենի լեզու ու հենց նրանով են հաղթահարել դարերի երթը ասել է թե մայրենի լեզուն մարդու կատարելության որոնման սահմաններ չառնող դիրույթում ամենաիրական ու անգնահատելի իրողությունն է, որը զորու է ողջ երկնակամարը պահել։ Սա աներկբա է մեր ժողովրդի պարագայում։ Մենք մայրենիով ենք կատարյալ, անթերի։ Նա է հողեղեն մեր շինվածքին դիեզերական ոգի ապարգևել։ Անխորտակելի է այն ուժը, որը մեզ ապարգևել է մեր այբուբենը։ Մեծն Մաշտոցը իր երկնած այբուբենը մի հրաշքով ալիքով դարձրել է զրահ ու դրանով պատել իր ողջ ազգին, նրան տալով բոլոր ժամանակների անպարտելիության հզորություն։ եւ վերջին տարիներին ավանդաբար նշվող Մայրենի օրը ընդամենն առիթ է մեկ անգամ եւս խորհելու այս մասին, քանզի Մայրենի հանդեպ մեր ոչ հոգատար վերաբերմունքի փոփոխությամբ միայն կզուլալվի մեր հոգին, այլապես օտարամոլությամբ կկործնենք ինքներս մեզ տեսնելու հնարավորությունը ու բանաստեղծի բնորոշմամբ առար աշխարը մեզ համար միայն թարգմանություն կդառնա։ Երեք Արցախի պետական համալսարանում հանդիսավորությամբ նշվեց Մայրինի օրը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը, համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, դասախոսներ, ուսանողներ, լրագրողներ։ Ողջունելով ներկաներին կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյան նշեց, որ մեր ժողովրդի յուրաքանչյուր հաղթանակ Մայրինի փառաբանման տոն է։ Անկախ նրանից, երբ է Մայրենի օրը ընդունվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից եւ անկախ նրանից, որ տարվանից է պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նշվում այս գեղեցիկ տոնը, պետք է ասել, որ մեզ համար, հայերիս համար, արցախցիներիս համար յուրաքանչյուր օր Մայրենի օր է։ Մայրենի օրը մեր անկախության օր։ Մայրենի օրը յուրաքանչյուր ասմունքի մրցույթ, որտեղ անշուշտ ընչում են նաև մայրենին նվիրված բանաստեղծություններ եւ արձակ ստեղծագործություններ։ Մեզ համար յուրահատուկ է մեր լեզուն եւ եթե հայրավոր ժողովուրդներ իրենց կյանքի ընթացքում բազմիցս փոխել են իրենց այգուբենը եւ բազմիցս փոխել են իրենց լեզուն, ապա հայերիս համար մայրենին ի սկզբանե եղել է մեր անկախության, ի սկզբանե եղել է մեր գոյատևման գրավականը եւ այսօր այդպիսին։ Բազմաթիվ կարծիքներ են հնչել հայերենի մասին, կարծիքներ են հնչել եւ օտարազգի գիտնականների, օտարազգի բանաստեղծների, ինչպես նաեւ հայ նշանավոր մարդկանց կողմից։ Երիշեն, մեծ Երիշեն, թվարկելով Հայաստանի հարևան ժողովուրդների լեզուների բարեմաստությունները նշում է իսկ հայերենը քաղցր լեզու է, բայց միաժամանակ իր մեջ ներառում է նաև մյուս բոլոր լեզուների բարեմաստությունները։ Վիկտոր Հյուգոն մի առիթով ասել է. «Ձեր հնամենի լեզուն ես չգիտեմ, բայց պաշտում եմ այն»։ Ինձ համար մեծագույն պատիվ է հայերենով թարգմանվելը իսկ այն ինչ ասել է Ջորջ Բայրոնը կարելի է համարել որևէ լեզվի տված լավագույն գնահատականներից մեկը։ Հայերենը Աստծո հետ հաղորդակցվելու միակ լեզուն։ Այս արտիկների շարքը կարելի է շարունակել, բայց ես ուզում եմ մեջբերել մի գնահատական հայերենի մասին, տրված ոչ թե կոնկրետ որևէ մեկի, այլ տրված ժողովրդի կողմից։ Արցախցի հասարակ յուղացու կողմից։ Մեր լյուզուն շողու կողմին է։ Օզմս խամնշինի, օզմս մեսը։ Ասել է թե հայերենը, ասել է թե Ղարաբաղի բարբառը եւ նուփ եւ կոշտ։ Բանաստեղծի արտահայտությամբ այն նաեւ բարբարոս է։ Բանաստեղծների եւ լեզվաբանների վկայությամբ այն ճոխ է, այն քաղցր է, այն ճկուն է, այն նուրբ է եւ բազմաթիվ հատկանիշներ կարող է ներառել իր մեջ։ Սիրելի ուսանողներ, ես ուզում եմ հատկապես դիմել ձեզ, այսօր վտանգված է, իրոք վտանգված է մայրենին, իրոք վտանգված է մեր հարազատ բարբարը։ Եվ երբ մենք հաճախ ասում ենք, որ մայրենին ի սկզբանե փրկել է ուծացումից, փրկել է այլ ժողովուրդների հետ զուլումից, Դրա մեջ մեծ ճշմարտություն կա։ Եվ ինչպես բանաստեղծն է ասում, եկել է ժամանակը, որ մենք էլ պահպանենք եւ փրկենք մայրենի լեզուն։ Ուստի կոչ եմ անում բոլորիս շարունակել այն մեծ պաշտամունքը, որ ունենք մայրենի լեզվի հանդեպ, շարունակել մայրենի լեզվի պահպանումը, մայրենի լեզվի զարգացումը։ Թույլ տվեք կրկին շնորհավորել բոլորիս, գեղեցիկ տոնի արդեն, եւ մաղթել հաջողություններ այս սուրբ գործում։ Մեր մայրն է զուտ, մեր խիղճն է դա, Սուրբ հացը մեր սեղանի, մեր հոգու կանչն է արդար, ու համը մեր բերանի, մեր լեզուն ծուխտ է մեր տանը, մեր քշիրն աշխարի մեջ, նա աղն է մեր ինքնության, էության խորուրդն է մեր, մեր լեզուն արյունն է մեր, արյունից ավելի թանկ, մեր բուրմունքն ու գույնն է մեր, մեր լեզուն, մենք ենք որ կանք, նա պիտի մեր առաջին ու վերջին սեր լինի, չէ ազգասեր ու հայրենասեր լինելը, պետք է մի քիչ էլ լեզվասեր լինել, պետք է սիրել, ճաշտել, կգվել հարազատ մոր հարազատ լեզուն։ Այդ սերը միայն կբանա մեր արժև լեզվի անհատնում ճոխությունը, նրա նրբությունն ու քաղցրությունը, գրել է Ղազարո Սաղայանը։ Իրավի առանց մայրենի պահպանման անհնար է ազգի գոյատևումը։ Դա լավ էին գիտակցում զավթիչները, որոնք դարեր շարունակ ձգտում էին լրացնել մեր լեզուն։ Զրկված լինելով պետականությունից հենց մայրենի ու հավատքի ստեղծած հոգևոր հայրենիքով կարողացանք կորստյան մատնված հայոց աշխարհի մի պատարիկի վրա նորից պետականություն ստեղծել։ Այս ամենն ասվեց միջոցառման մասնակից աշակերտների եւ ուսանողների ասմունքով։ Ինչպես տարիներ առաջ, այսօր եւս լեզվի տեսությունը հետեւողական աշխատանքներ է իրականացնում տարեց տարի նոր թափ ու թարմություն հաղորդելով կառույցի գործնեությանը։ Տեսչության պետ Արտագուլյանի կարծիքով անելիքները շատ են, քանզի դրևս մեր հանրությունը ունի այնքան անհրաժեշտ հոգատար վերաբերմունքը վիճակը մեր լեզվի նկատմամբ։ Ինչպես գիտենք, սրանից երկու տարի առաջ հայերենը ընդգրկվեց աշխարհի ամենաազդեցիկ 50 լեզուների շարքում։ Հաշվային առել առաջին հերթին թարգմանությունների քանակը, հաշվային առել նրա տարածվածությունը, ինչպես սոցիալական ցանցերում, այնպես էլ աշխարհագրությունը եւ այլն։ Սա իհարկե ուրախալի է, սա ողջունելի է, նաև հպարտանալու մի լուրջ առիթ է, առավել ևս է հաշվի ենք առնում, որ աշխարհում գոյություն ունեն 6000-ից ավելի լեզուներ գործող, եւ այդ լեզուների առաջին հիսնյակում հայտնվել է հայերեն։ Բայց միաժամանակ չեն կարող խոր ցապշապրել ամեն անգամ լսելով, որ հայերեն խոսում է աշխարհում ընդամենը 6 միլիոն հայ, միջդեռ աշխարհում ունենք 10 միլիոն հայ։ Այսինքն 4 միլիոն հայերեն չի խոսում։ Մեծ ցավը իհարկե չեն կարող ռուսական այն հայրենիքում, որի անկախության 25 տարեկը պետք է նշենք քանավորից։ Այն անկախությունը, որի նվաճման համար շատ թանկերներով զոհաբերել ենք ազգի սերուցքը։ Երեք աշխարհի բազմաթիվ ժողովուրդներ նշեցին իրենց մայրենի օրը։ Այսօր մենք ենք այսպես կարճ ասում մայրենի լեզվի օր։ Իրականում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրճակել է մայրենի լեզուների իրավունքների եւ պաշտպանության եւ գործածության օրը։ Բազմաթիվ լեզուներ իրոք վտանգված են։ Մենք ուրախ ենք, որ 50 ամենաազդեցիկների մեջ է հայերենը, բայց ամեն անգամ, ամեն ժամանակաշրջանում մենք բախվում ենք նոր մարտահրավերների։ Այս առումով իհարկե բոլորս անդիտներ ունենք։ Ես ինձ հետ վերել եմ ուրեմն Վարդգես Պետրոսյանի ցնցող պատմությունը, այսպես արևմտա Հայաստանից իրեն հասած մի ձեռագիր Մացյան, որի վերջին էջում այսպեսի փոքր պատմություն կա Սակայն դուք եք ասել։ Նրա տերմինասը ողի միակ ուսուցիչն է։ Գյուղն ու վեց աշակերտները որբացան։ Տերմինասը նրա դպրոցի շեմին ընկած հարբած երիչելու թրի հագածից։ Այդ օրը ուսուցիչը Այբուբենի վերջին տարն էր սովորեցնում եւ խնդրեց երիչելների, որ չընդհատեն դասը, մինչեւ երեխաները սովորեն գրել վերջին տարը։ Հարբած երիչելին չանցած եւ խփեց տերմինասին։ Վիրավոր գլխից արյունը հոսեց քարե սալին։ Վերջին շնչում Տերմինասը մոտ կանչեց իր Վահրամ աշակերտին, նրա ձեռքը թաթախեց իր արյան մեջ եւ քարե սալին գրեց մեր այգուբերի վերջին տարը։ Գյուղ ջրասուն 1827 թիվ կարին։ Բոլորը հավաքվել նայում են այգուբերի վերջին տարին ու լալիս են անձրևոտ մի օր։ Այո, նայev այսպես։ Հայոց ցիչը նաեւ անունով է գրել հայոց տարը։ Կրկնում են ոչ միայն հայոց ցիչը, այլ բոլոր ցիչները, այլ յուրաքանչյուր Լեզվի տեսության պետ Արտակ Գուլյանը իր խոսքում անդրադարձավ Մայրինի օրվա որպես միջազգային տոնի պատմությանը։ Ամեն անգամ նշվում է այդ խորհրդանշական օրը, երբ սկսվեց 1848 թվականին բեգալսերի պայքարը իրենց լեզվի համար։ Դրա մասին շատ են խոսել Չաջին նորից անդրադառնալ, բացապես ասում ենք այդ օրը համար այս 1071 թվականի, երբ ստեղծվեց այդ պետությունը, մայրաքաղաքում Դաքայում կանգնեցվեց մեծ հուշանձան, նվիրված 1956 թվականին այն ուսանողների հիշատակին, որոնք զոհվել էին իրենց լեզվի համար։ Այս երևույթը վարակիչ եղել է նաև այլ պետություններում, այն նաև նաև Ավստրալիայում, Սիդնեյում այսօր կա ավելի մեծ հուշանձան, եւ որի վրա գրված է մեծ տարերով Սիրիկ Կոմայրերին։ Սիրեք մեր մայրին, հարգելի բարեկամներ։ Եվ մենք ուրախ ենք, գիտեք, ամեն անգամ որ լեզվի տեսության այդ աշխատողների մեր համակարգացների թիվը ավելանում է։ Մենք տեսնում ենք մարդկանց, որոնք իրոք մտահոգ են։ Հայրեզոնը տունն է հայում, աշխարհից 4 ծագերում։ Ու կմտնե ամեն ազատ, ըստանասեր ուսունում, սրտի հպարտ ցնծություն, եւ բորանեն ու բուքեն հոն կմնա միշտ ազատ, քանի դարեր եւ քանի ճարտարապետ հանճարներ աշխատեցան անորդալ, բերություն, գեղ ու բերջանք, քանի գեղջու բանվորներ տկնեցան դիպ եւ գիշեր, որոնք թաղված են հիմա մորացության նիթին տակ, մշտանորոք միշտ հին անկը տևե դարեդար, իր ջրակները միշտ լույս, իր օջախին հուրը վար, բարիքներով ասպար լեցում, ամբարն ու մարան, հոն է միայն, որ կրտնադոտնել ամեն հայ կրկին, խաշամուժին մեջ հոտար գործում ծուցած իր ոգին, անցյալն անհուն և ներկան, նույնիսկ մոտին լեզվի մեծարումը մեր ժողովրդի անցած ուղու վերապատմումն է, որն առանց հայերենի գոյություն չեր ունենա։ Իր ելույթում նշեց ԱՌՊՀ դասախոս լեզվաբան Շուշան Սաղյանը։ Մեր երկրում տարվող լեզվական քաղաքականությունը էական փոփոխություններ է մտցրել կյանքի բոլոր ոլորտներում, սակայն մայրենին միշտ էլ պետականորեն պաշտպանված լինելու խնդիրն ունի։ Մայրենի լեզվի միջազգային օրը նշելը պարտադրանք չէ, ոչ էլ ընդօրինակման ընդհանուր աղբյուր ունի։ Այն միտում է մեծարելու մարդկային արժեհամակարգի դրսևորումը, որ համընդունելի է եւ ենթակա չէ արժեզրկման կամ արժեփոխման։ Լեզուն կարևորելու սովորույթը հին է։ Այն պահպանելու ձգտումը թե գիտակցական, թե ենթագիտակցական փաստ։ Լեզվաստեղծման պահից մարդն իր կենսաբանական հնարավորությունների որակային անցմամբ ստեղծեց մի արժեհամակարգ, որ հազարամյակներով գրեթե փոփոխության չի ենթարկվում։ Դա մայրենի գնահատումն է, հայրենիքին, տանը, օջախին հավասար։ Լեզուն ժողովրդի կայացման ակավաչյանը, ինքնահաստատման ճանապարհը, դարավոր փորձի, կենսակերպի, աշխարհընկալման գանձարանն ու հայրենի ժողովուրդը կամ ազգը առանց սեփական լեզվի պարզապես մարդկային համրուք է մայրենին ժողովրդական արժեք է իզուր չի ասվում որ ազգային լեզվի հարցը ազգային անվտանգության հարց է սեփական լեզվի համակարգում է թրծվում ազգի ոգին անտարակուսորեն լեզուն հայրենիք է ժողովուրդների ազգերի անվտանգության բարձրագույն երաշխիքը պետությունն Վերջնիս կայացման ուժը գործոններից է պետական լեզուն, որ մեծ մասամբ այդ հանրույթի մայրենի լեզուն է լինում, նրա պատմական կամքի արտահայտիչը։ Սեփական լեզուն պետականակերպման պատասխանատու գործին ծառայեցնելը նույնպես էթնոսի որակական ցուցանիշն է։ Լեզուն տվյալ պետության քաղաքականությունն իրագործողներից է։ Այն պետական արժեք է, պետական հարստություն յուրաքանչյուր պետության այցեքարտը։ Գաղտնիք չէ, որ կայացած ազդեցիկ պետությունների քաղաքացիները ինքնահաստատված են ոչ միայն սեփական լեզվահամակարգում, այլև այն այլոց պարտադրելու առաքելության մեջ։ Հայոց լեզվի ազգապահպան դերը բազմից արժևորվել։ Մեր ազգի գոյատևման պատմությունն առանց լեզվի, առանձնապես պետականության բացակայության պայմաններում հնարավոր չէ։ Մեր ինքնության արտահայտիչը մեր լեզուն է։ Այն արտացոլում է հայերիս բազմադարյա գոյաձևը։ Եվ եթե առանձնանշվում է խիստ արտահայտված տարբերակայնությամբ, ապա դա միայն ու միայն հայերիս պատմական ճանապարհի կենսակերպի արգասիքն է ինքնիշխանությունից մինչև այլ քաղաքական մեխանիզմների ենթարկվելը։ Մեր լեզուն հնագույն հորինվածք ունի Լեզվական ու արտալեզվական փոփոխությունները ճկունորեն արտացոլող համակարգ է։ Մեր ժողովրդի դարավոր կացուդաձևի կուտակչական գործառույթը ստանձնել ու ստանձնում է հրաշալիորեն։ Սակայն պետականության բազմադարյա կորստի պայմաններում զրկված լինելով իբրև պետական լեզու դարերով գործառելու բախտից կորցրել է այն ուժը, որ անհրաժեշտ է պետականաշինությանը ծառայեցնելու համար։ Այսինքն, Մեր լեզուն չի ամրակայել երկարատև ժամանակաշրջանում հայ ժողովրդի պետական կացութաձևի արտահայտիչ լինելու գործառույթը։ Այն իսկ պատճառով այն մեր ազգային գիտակցության մեջ ամրակայված է իբրև զուտ ազգային արժեք։ Նրա գրական մշակված տարբերակները չեն ընկալվել ու չեն ընկալվում իբրև ամենօրյա հասարակական կեցագործնեության անհրաժեշտ տարրեր։ Գրական հայերենը մնացել է իբրև հազարամյա մշակույթի վարպետների հղկած լեզու։ Այսօր է արդի տեխնոլոգիական վերընթաց դարում մեր լեզուն նորից բախվում է բազմոլորտ հաղորդակցական դաշտում թերանալու խնդրին։ Նրա մուտքը մեր ամենօրյա կենսակերպ սահմանափակված է, քանի որ տարերով զրկված է եղել վերահսկվելու պետական գործառույթից։ Իհարկե, միշտ նշվում է, որ եթե հասարակությունը գրական լեզվի հանդեպ հանդես է բերում անխնամ, անփույթ վերաբերմունք եւ անտարբերություն, ուրեմն հարկավոր է գործուն միջոցներով ազդել նրա լեզվական ինքնագիտակցության վրա։ Այդ գործին ծառայեցնելով ողջ կրթական համակարգը, հրապարակախոսական ոլորտը, տարաբնորիկ միջոցառումները։ Բարբարախոս ուսուցչի դաստիարակի այլագին պաշտոնյայի կամ պաշտոնատար անձի դեպքում պետական լեզվի արժեքը թերանում է։ Ասել է, թե միայն հիանալ մայրենիով նրա պատմական արժեքով քիչ է։ Պետք է պայքարեն նրա կենսունակության համար, ինչպես պայքարում են հայրենիքի ազատության համար։ Մաշտոցի Սուրբ Հանճարով դարձել գիր ու մագաղար։ անցած Մայրենի օրվան նվիրված միջոցառումը համեմված էր երկով բարով ասմունքով։ Մայրենի նվիրյալ մի շարք լրագրողներ եւ դասախոսներ արժանացան տեսչության պատվոգրին ու հուշանվերին։ Իհարկե նորից նշել, որ մեր լեզվի պաշտպանությունը բոլորիս գործը պետք է լինի եւ ինքնապահպանության մշտարթուն զգացումով պետք է արժանի լինենք ովասանքի։ Իսկ տոնական օրը մեր շուրթերով հնչած Մայրենին անաղարտ պահելու երթումը հուսանք անխախտ կլինի եւ մի օր էլ կասենք մայրենի լեզու դու հնչուն իմ խոսք երկի պես անուշ եւ սրտապարար աչքի լույսի պես պահում եմ ես քեզ շունչ տվիր ու հույս մեզ հավերժապես դու անդավաճան մայր իմ սիրակես աչքի լույսի պես պահում եմ ես քեզ ով իմացության աղբյուր փրփրադես դու ակնախտիղ կունագեղ պարտես աչքի լույսի պես պահում եմ his kiss. Ես այն հայ դունագերտամ, ով խոսում է հայերը, նրա շեմի հողադարնամ, ով գիրք ունի հայերը, նրա սիրո անձը դարնամ, ով սիրում է հայերը, ես այն հայ تنهایی تو نگرتم افخاسون قایره شاه ناسات های جو ورد تزم دید հայերեն եւ ֆորմերն եմ ինձ կթաղեք հայոցողում հայերեն շահեն ասած հայ ժողովուրդ ձեզ եմ դիմում հայերեն եւ ֆորմերն եմ ինձ կթաղեք հայոցողում հայերեն շահեն ասած հայ ժողովուրդ որ մեռնեմ ինձ կթաղեք հայոց հողում հայերը Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկում այն նվիրված էր Մայրինի օրվան